Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball de Salva Folgado en la redacció i el d'Arturo Delgado al front del control de Sobo Saluda com cada nit Manolo Montalt. Eh, vos recorde que podeu sintonitzar este programa mitjançant la 97.7 de la FM en aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit on podeu opinar avui divendres del que vulgueu tema lliure a més de recordar-vos que continua en peu la enquesta al voltant de la primera volta del València de Futbol en la Lliga, però que avui podeu opinar de les moltes coses de les quals anem a parlar en el arroba esports 97 nit. Perquè és innegable que el València té un partit important el diumenge. Arranca la segona volta i arranca davant un rival d'aquells directes on te jugues, diguen el que diguen, coses importants. Entre d'altres, la del gol a veràs. Això del gol a veràs no se li dona massa importància fins que arriba al final de temporada i estàs un punt amunt, un punt avall. I te n'adones que el gol a veràs sí acaba significant alguna cosa important del València, va empatar a una amb aquell gol de Lucas Orban en el primer partit de Lliga i se és eh, un punt a favor del Valencià el fet que si guanya el diumenge el conjunt de Nuno Espíritu Santo li tindrà guanyat o guanyada la mà en aquest cas al conjunt hispalenc en el qual igualtat de punts certament el Valencià estarà per davant en la taula classificatòria final en un Sevilla que si bé, si ben bé és cert que a l'aficionat del València per el cariño, entre cometes, que li té Unai a ir li encantava el 3 a 0 de l'Espanyol hi ha que dir que el 3 a 1 és favorable als interessos del València perquè amb aquest 3 a 1 el Sevilla encara està a l'eliminatòria de Copa i estant en a l'eliminatòria de Copa el Sevilla va tindre que decidir si va per tot el diumenge o si va per tot el dimecres en Sevilla la crítica a Munai està sigue molt dura cosa que no passava en València i li estan exigint. Per tant, això li pot fer entrar el dubte a Unai. I Unai ja sabem que quan pensa és quan més perill té. Quan comença a veure les possibles, les dobles, les triples, les caramboles, les possibilitats, és quan li entra l'atac d'entrenador. I jo crec que aquest gol de Carlos Baca en el descounter és el que al final li pot tirar una mà al València el diumenge davant el Sevilla. Un partit en el qual, amb tota la rivalitat que n'hi ha pendent entre València i Sevilla, ningú s'oblida d'aquell 11 de maig del 2014 al voltant de les eh, 11 més quart de la nit quan una cabotada d'envià va partir en dos el valencianisme deia que a s'ha realitat en joc més el que va passar amb el seu entrenador hi ha molta gent que està pendent de eh, el Sevilla i Dunai, mireu, jo crec que el millor de eh, menyspreu és no donar-li valor ni al Sevilla ni al seu entrenador que són passat, sobretot Unai Unai és passat en el València que va ser un revanchista aquell dia? Sí, va ser un revanchista. I a més en molt poc estil. Però bueno, te pot decebre què de qui esperes coses. De qui no esperes res no te pot decebre mai. Eh, de veritat, no ho fem més gran. No li donem més importància a qui no la té. La importància és per al València. I jo crec que el València ha encertat en el dia d'avui a mi aquest vídeo que... Eh, exhorta a la gent a gastar totes les seues forces i energies a animar i a empentar el València el diumenge i no en recordar-se del rival. Està clar, se li tenen moltes ganes. Eh, aquell gol va fer molt de mal en el valencianisme. Aquella celebració va demostrar qui és cadascú en esta vida. Però sobretot, el que hi ha que fer és donar-li la importància deguda i estar més pendents del Sevilla i d'Unai que d'animar el València seria donar-los un valor que no tenen. Sincerament, un any és passat i passat en el València. De veritat, anem a sentar-se en empentar el València, que és en que guanyi i que comença bé la segona volta, perquè té una segona volta complicada per davant i amb un objectiu que no és fàcil, arribar a la Champions. Així que, si és possible que tots estiguem units per a arribar a aquest objectiu comú, a la fi ja veureu millor per a tots. Les, dot, les 11 de la nit i 36 minuts, quasi ja, el que anem a fer és, eh, ràpidament, repassar tot el que ha donat de si l'actualitat del dia, com fem sempre, en 5 fotos. La Champions com a objectiu. A mitja meta comença la segona fase per a un València que tindrà la primera gran prova de foc diumenge contra el Sevilla, tal i com recorda Álvaro Negredo. estamos ahora mismo en una buena línea, en una buena dinámica y el equipo lo que quiere es eso, eh, volver a los puestos de, de Champion, que, bueno, es donde siempre ha estado, donde siempre eh, se ha trabajado para ello y, bueno, pues eh, este año al no tener competición europea, pues vamos a luchar por, volver a estar en ella la temporada que viene. Rompe al mis del camp. Sembla que este es el sistema triat per uno para plantar-li al Sevilla. Cancelo aniria a lateral dret y Rodrigo y Negredo línea en la davantera. a animar al València. El València ha publicat un vídeo a la seva plana web recordant la importància de volcar les forces en animar els teus i no en insultar el rival, sabedor que és el Sevilla, l'equip que diumenge visita Mestallà i n'hi ha molta rivalitat. La segona volta arranca complicada per al Llevant, per les baixes en defensa per Alcaraz de Navarro i Vintrà, i per la entitat del rival, el Villarreal. Diego Mariño vol ser optimista en cuanto a las sensaciones oferidas por el equipo en los últimos partidos. Un poco quedarnos con las sensaciones de la segunda parte del otro día y el, también la segunda parte del partido contra el Málaga e intentar eh, seguir en esa dinámica. Eh. Durant el rescat, el fins ara segon entrenador de, Pe de Perasovic, Carles Durant, assumís de manera interina el càrrec de primer entrenador. el no míster espera el recolzamiento de la que Sobre todo lo que espero y que es lo que hasta día de hoy ha sido, es que nuestro público pues ayude a que el equipo pues juegue el mejor baloncesto posible, ¿no? Y que en algún momento, que seguro que va a haber, pues que el equipo no, no esté perfecto, pues que la gente ayude a que saquemos un partido que, pues que es muy importante, ¿no? Les 11 de la nit y casi 38 minutos. Fem un alt en el camino y en tornada de pausa Ja ens espera Salva Folgado, perquè el diumenge tenim un partidàs en Mestalla i a les 9, des de les 8 per 7 en la sintonia d'Esports 97 el partit, València-Sevilla. Comencem a parlar ja d'ell fins a la de la matinada, així a Esports 97 nit en la 97.radio. Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peyo y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyot en Torrent Silla. ¡Atención! Este jueves, este viernes y este sábado, tres auténticos días sin IVA en Tuco. Todos sin IVA. Un ejemplo, sofá de dos plazas de 120 euros sin el IVA ahora por solo 99 euros. ¿Qué te decía? Pero este es solo un ejemplo. Ven corriendo este jueves, viernes y sábado porque hay miles de muebles sin IVA. Tuco Muebles, más de 100 tiendas en España, en Valencia en el Centro Comercial Alfafar y en el Centro Comercial El Osito en La Eliana. Tuco Muebles. JR Valle, tu concesionario SEAT abren la pista de silla en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu confesionario SEAT en Valencia y Sedaví. El diumenge, la batalla por la Champions es juga a la 97.7 Radio Un punto de diferencia separa a los blanquinegres y al equipo de una Emery per tal ocupar la cuarta plaza de la clasificación A Mestalla, desde de les en esta sintonía sevilla valencia Molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València, Sevilla. Esports 97 El Partit. El teu equip, la teua ràdio. Colaboren Productos Belarte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Esports 97 NIT. El teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 40 minuts. Molta cosa que contar i poquetens. Així que anem ràpid. Folgado, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit. Bueno, Folgado, un València de futbol que ha entrenat en el dia d'avui. Dimecres ja ens adverties possibilitat de rombe al mig del camp i sembla que es confirma aquesta possibilitat 4-4-2, no 3-5-2 amb rombe al mig del camp. Sí, dimecres de, de vesprada, Manolo, pel matí ja dimecres teníem una sensació al voltant de que podria repetir o podria tornar al sistema de tres centrals, el tècnic del València, però ja de vesprada Varem donar-nos compte com en la satxa porta tancada de Paterna utilitzava el mateix sistema pràcticament que van pelear davant l'Almeria en l'últim compromís de, de Lliga. Va repetir en un determinat exercici de l'entrenament en la jornada d'ahir i avui ho hem tornat a veure en la satxa porta tancada en l'estadi de Mestalla, el que vol dir, Manolo, que després de tres dies treballant el mateix sistema que va jugar davant l'Almeria, pues, eh, finalment eh, sembla que en uno, excepte gran sorpresa, sorpresa monumental, repetirà un plantejament semblant al que utilitzà l'altre dia més Mestalla davant l'Almeria en la última jornada de la primera volta de, de competició. Lo que vol dir, Manolo, que Alves estaria en porteria, que Cancelo seria lateral dreta en defensa, en una defensa de 4, engallà per l'esquerra, amb eh, Mustafi i Otamendi com a centrals, ...y a partir de ahí, bueno, pues en función de la posición de Rodrigo, ...y ahora Romba al mis del camp o Fuego actuará perdaban de la defensa ...y daban de Fuego y ahora una otra línea de cuatro... En todo caso, en el mis del camp, Fuego, Enzo, Parejo, André ...y a partir de ahí, Rodrigo también en el mis del camp o Rodrigo como apunta, acompañante a Negredo, ...lo que vol decir que en relación al último eh, once... davant eh, l'Almeria, que hauria Barragán lesionat, entraria Cancelo, que hauria Orban, tornaria Otamendi, que va ser baixa per lesió, davant el conjunt de Juan Ignacio Martínez, i entraria Negredo i Paco Alcácer passaria a la banqueta. 4-1-4-1 o 4-4-2 sempre en funció de la eh, posició o de la ubicació de Rodrigo en el terreny de xoc. Bueno, pues eh, això és el que ha aprovat en el dia d'avui. Falta l'entrenament del dia de demà amb llista de convocats, però en efecte, i són les eh, provatures del entrenador de Nuno Espíritu Santo, que demà precisament compareixerà en sala de premsa, però qui ho ha fet avui és Álvaro Negredo. Sí, Negredo, al que sí li ha preguntat si considera que el partit de demà és eh, vital i si és pràcticament una final, Negredo diu que no, que és important, però que no és determinant. Bueno, determinante Eh, no, eh, pero muy importante sí. Eh, está claro que llevar el gol a a favor a final de temporada, si, si, las cosas van como hasta ahora o que, pueden estar ahí los puntos muy muy parejos de uno a otro, yo creo que eso va a ser va a ser muy importante y a tener en cuenta para para nosotros, ¿no? Entonces es importante que, se queden aquí los tres puntos para, para posibles casos de en el a final de temporada de llegar muy igualados, pues tener esa, el Golaveraga eh, en particular a, a favor. Ara, creo, també se li preguntar a Manolo si eh, demà la clau per a guanyar el Sevilla hauria de ser pues, la pressió, eh, la intensitat i millorar la imatge que se va donar l'altre dia en la primera part davant l'Almeria. Es un partido, yo, la clave está en la intensidad, ¿no? Yo creo que es un equipo, Sevilla, que le mete muchísima intensidad a los partidos, que, que trabaja muy bien, es un equipo muy organizado Y nosotros, pues, eh, se ha visto que cuando, metemos esa intensidad somos muy, muy difíciles de, de, batir, ¿no? Porque la calidad del equipo la tiene, el juego lo tiene eh, y la intensidad la tiene. Entonces, eh, vamos a intentar, pues eso, darle a, la gente, imprimirle a la, a la afición también esa, esa intensidad esa, esas ganas de, de, que a la victoria para, para conseguir lo que, bueno, sabiendo que va a ser un partido muy difícil, ¿no? que ellos también saben, saben jugar muy bien al fútbol. A Negredo Manolo sería preguntar si eh, el gol que va a hacer a ir el Sevilla el Español en el squads de final de la, de la Copa afavorís els interessos del València, tenint en compte que no és el mateix que el Sevilla, que era perdut 3-0, on pràcticament estava descartada ja la seva eh, presència en les semis de la Copa, perquè hauria de fer quatre gols en la tornada i podria centrar-se en el partit de lligada davant el València, i no era el mateix el gol que va fer ahir a última hora que si haguera perdut eh, 3-0 Per se le pregunta si ese gol mm, afavoreix los intereses del Valencia porque el Sevilla podría estar pues, eh, de reull lo que le puede esperar en la tornada de, Copa. Esta es la respuesta de Negredo en la que ya parla molt del teu amic Unai Emery. Bueno, conociendo al Mister como, lo conozco, no creo que, ningún partido se lo tome de otra forma, ¿no? Él es un entrenador muy competitivo que va a ganar siempre. Es cierto que, que, les da un poquito más eh, de, de, posibilidades para, para, clasificarse. Lo tienen difícil, pero eh, es un equipo que ya lo ha hecho muchas otras veces. Pero ya te digo, eh, los equipos de Emery suelen ser así y, no creo que, que, vayan a tirar nada. ¿no? Nesco, se sobre Negredo si le preguntas si el gol que va a obtener la Almería davant la almería Almería desbloquecharlo desbloquearlo a partir y a partir de este cap de semana si pueden comenzar a arribar el seus eh, gols, es la respuesta de Negredo. Ojalá que sí, eso es lo que quiero, ¿no? que lleguen goles, que aportar más que, juego al equipo, ¿no? que, de eso se trata el delantero y, bueno, eh, tengo muchísimas ganas, pero, pero como dije cuando salía de la lesión, no tengo ni, ansiedad ni nada por, por hacer goles. ¿no? Eh, lo importante es el equipo, es conseguir las victorias y dar que, que los marque. ¿no? siendo egoísta siempre quieres, siempre quieres marcar, ¿no? Pero ahora mismo lo importante es el equipo y, los tres puntos. mes cosas, eh, al voltar del gol, se le preguntate a Negredo si celebrarías gols davant el Sevilla. Esta es una, de las este una de la semana, si va a celebrar o no va a celebrar. Yo preferís, no sé, yo preferís que el Dumenche Negredo no celebre cuatro gols. Bueno, eh, le pregunta por este aspecto a Negredo Winsala sala de prensa, el compañero Manu Jimeno, uh del Desmarque, diario digital del Desmarque, Le ha preguntado, bueno, que si marca un, que entendría que no el celebrada, pero que bueno, si fue un hat-trick, que, bueno, si celebraría el tercer. Esta es la respuesta de Negredo. Bueno, lo celebraría dentro, ¿no? Yo creo que, si marco voy a ser el que más me alegre de, todo el Valencia, de eso te lo aseguro yo. Y, si no, pues pues nada, ¿no? Pero, pero sí es verdad que, bueno, como hice con el Almería, creo que es una cosa de respeto. Como dije, no creo que, o, no quiero que, se ofenda nadie porque voy a pelear por, por este club o por, por, todo y, me voy a dejar la piel, ¿no? Pero una cosa es, es eso y, la otra es el respeto que yo creo que, que, me merece el Sevilla. Bueno, pues eh, celebre o no, Manolo, el, lo importante que, es que, que passa Benzema el diumenge negre davant del Sevilla. Una última reflexió. Sí. Queria preguntar si el València encara pot tindre eh, accés a la tercera plaça. Uh -huh. Està molt competida aquesta zona alta de la classificació. Evidentment hi ha una distància, però que tampoc és eh, massa important com en altres no temporades. No és insalvable com altres temporades, correcte. Inclús Atleti de Madrid. Però Negreu s'ha referit d'esta forma a la possibilitat o no encara de casar a l'Atleti de Madrid. haya posibilidades, claro que no. Sabemos que, bueno que la línea que también, por ejemplo, que tiene el Atlético Madrid es, es muy positiva, de ganar muchísimos partidos y, bueno, en algún momento pueden pueden pegar un bajón y, eso es lo que tenemos que, aprovechar nosotros, ¿no? intentar ir siempre lo más pegado posible a ellos, no perder eh, o, intentar perder los menos puntos posibles y, cuando tengas eh, opción de superarlos, pues, pues no perder luego esa plaza. Bueno, pues eh, fins així les paraules d'Álvaro Negredo, el jugador del València Club de Futbol. Alguna cosa més que aportar, Folgador? No, contar, Manolo, que demà pel matí el València torna a treballar, en este cas a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, repetir a porta tancada, y Borem. En principio, Manolo, eh, la información que tenim es que el sistema que, que, que, bueno, que posarà en pràctica el Sevilla será el mateix Altre de sistema. Durante tres últims dies De, Altre canvi de sistema. En fin, on les tampoco tampoc están más tranquiles al, después del partido de Copa Ir Es en Sevilla. Me paso el castellano para hablar con un buen amigo y compañero de la Radio Autonómica Andaluza de Canal Sur, con mi buen amigo Manolo Martín. Sevilla, Manolo Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, eh, hablando un poquito al catedrático después de la que os hizo ayer en la Copa, ¿no? <laughs> Sí, la verdad es que llevo un rato pensando, digo, a ver qué le cuento yo a mi amigo Manolo, eh, que él ya no sepa, ¿no? del tema de, de, Emery, ¿no? Ya ha cubierto ya tú prácticamente ya todo el ciclo de lo que es la experiencia de, de, Emery en un banquillo y bueno, la verdad es que hoy le están cayendo palos, ¿eh? Hoy a, al amigo Emery le están cayendo palos porque ayer, entre comillas, tiró la Copa del Rey. Eh, se puede decir de una manera quizás un poquito más edulcorada, pero eh, el dato es el siguiente, ¿no? el Sevilla tiene una columna vertebral con cuatro o cinco futbolistas que son siempre titulares, siempre. Hablamos de Beto en, la portería, hablamos de Carrizo en el medio centro, hablamos de Cricovia en la zona de creación y defender un poquito en el doble pivote y, Carlos Vaca arriba en el, en el ataque. Bueno, pues de todo lo que te he dicho ayer, en eh, los cuartos de final de la Copa del Rey ninguno jugó, ninguno. Una alineación que, bueno, pues deja bien a las claras que no se lo ha tomado en serio y esto ha provocado un malestar tremendo, porque en el Sevilla tenía muchísimas, muchísimas esperanzas en haber, mm, por lo menos, dejado la eliminatoria viva. No es que no lo tenga, porque al final... allí como estábamos aquí hace una semana con lo, con lo del español, los mismitos, correcto, igual. Correcto, correcto, correcto, Bueno, pues eh, al final, bueno, al final sobre la campana apareció de nuevo la esa flor eh, a la que ya nos estamos acostumbrando aquí en Sevilla con, con Unai Emery y bueno, pues apareció y Carlos Vaca marcó en el minuto 90 de partido y bueno, pues eh, al final lo que en un principio parecía que había que remontar un 4-0, un 3-0 en este caso, bueno, pues 3-1 deja las cosas un poquito ahí, pero ya te digo que hoy hoy mal ambiente, ¿eh? mal ambiente, mal ambiente porque ha dejado muy mala sensación eh, y eso que la temporada del Sevilla a día de hoy con 39 puntos en la clasificación pues hay que tildarla de notable pero ha dejado un pozo amargo en la previa de este gran partido del próximo del próximo eh, domingo en el campo del Valencia. Eh, esto, eh, Manolo, hace que el míster del Sevilla tenga la obligación de el miércoles intentar remontar el partido y por tanto igual el domingo en Mestalla no tira toda la carne en el asador. Mm, yo creo que puede ser que haya un giro, haya un giro porque a mí me ha dado la sensación por el once titular que sacó ayer en Valencia, perdón, en, Barcelona que le daban más importancia a lo que va a ocurrir el domingo en Mestalla, algo que de verdad que no se entiende, porque vamos a ver, el Sevilla puede perder 25 a 0 el próximo domingo en Valencia, que no habrá nada perdido, quiero decir que queda prácticamente una segunda vuelta eh, por recuperar, pero lo que no se puede recuperar es lo que ayer el Sevilla eh, perdió. Con lo cual, a la pregunta que tú me dices, bueno, pues mm, me da la sensación que ha habido tironcitos de, oreja, ha habido tironcitos de oreja para que el próximo miércoles eh, haya, bueno, pues una conjura, digamos, del vestuario del propio entrenador, viendo que la final de la Copa del Rey está prácticamente asequible si es capaz en Sevilla de eliminar al español de, Barcelona, pero tomando de, otro modo. Y eso puede provocar que el partido de Valencia puede pasar en la cabeza de Emery a un segundo plano tú lo conoces mejor que yo, mejor que yo, y sabes que eso es imposible. O sea que yo creo que el próximo domingo va a muerte en el campo del Mesalla y va a ir a tope, va a ir con todo lo que tiene eh, y con todo lo mejor. Eh, y hay que subrayar una incidencia también importante que se ha producido esta misma tarde, y es que José Antonio Reyes se ha lesionado. ¿eh? Reyes, no es el Reyes de las eh, últimas temporadas llena de mandanga. Reyes estaba convertido últimamente en un pivote muy importante en la zona de creación del Sevilla, que es donde más problemas está teniendo el conjunto blanco en este arranque de, temporada, por llamarlo de algún modo, y se ha lesionado, al igual que Tremolinas, que también va a ser baja para el partido de, de Valencia. Son dos bajas muy importantes. Si bien es cierto que últimamente Tremolinas no estaba jugando y que Fernando Navarro, eh, uno de los clásicos ya en el, en el Sevilla, pues lo estaba haciendo bien, estaba jugando y de hecho, bueno, ayer también tuvo su, su participación. Así es que yo creo que va con todo, ¿eh? va con todo a, Valencia porque sabe que lo de ayer eh, ha dejado pues un pozo bastante amargo a la afición del Sevilla. Amigo y compañero Manolo Martín, muchísimas gracias. Aquí estamos eh, para lo que usted necesite siempre, señor Montal. ¿eh? Un placer y un gusto. un abrazo muy grande, compañero. Entre bons amics i bons companys com Manolo Martín en Canal Sur de Sevilla. Tanque la formació de Valencia, per cert, eh, a Palma Tui eh, está desplada eh, Algèria en la Copa Àfrica. Eh, mm, eh, se la juega el dimarts contra Senegal, a Palma, a Palma contra Ghana. Se la juega el dimarts contra Senegal. Si no guanya, Feurí a finals de la setmana que ve està de tornada en Espanya. O sigui que tot el càlcul que havien fet de 8, 9, 10, 11 partits que es podria perdre, igual a les primeres de canvi, Algèria, que en un principi estava cridada a tirar endavant i ser una de les potents en, el, en la Copa d'Àfrica, igual és una de les eh, decepcions, i figurista abans del que se pensàvem de tornada a si per terres eh, valencianes. Tanquem la informació del València Club de Futbol, obriguem la del Llevant Unió Esportiva, que demà té un partit també molt important i molt interessant, Folgador, davant el Villarreal. Comença la segona volta per al conjunt granota i ho fan una canxa complicada per a ells. Sí, molt, molt complicada, com és la del Madrigal, davant el Villarreal, Manol, que a les d'ara bueno, pues està competint amb València, amb l'Atleti de Madrid, amb el Màlaga per ser equip de Lliga de Campions la pròxima temporada. Per tant, eh, com ha dit este matí en roda de premsa Diego Amarillo, el Villarreal, evidentment, està en un moment eh, increïble de, de forma. És un partit especial per a Mariño, Manolo, perquè va ser futbolista, que va militar en ese equip, que va estar en ese eh, vestidor, i si te sembla, bueno, pues comencem a repassar les manifestacions este matí en sala de premsa de Diego Mariño, del Villarreal, del Villarreal parlant de que lo que ha de recuperar el Llevant Unió Esportiva, en ese compromís que li espera de al Madrigal, bueno, pues són les sensacions que va tindre en la segona part davant l'Elx l'últim cap de setmana. clave, más que clave un partido importante, un partido difícil. La semana bueno ha ido ha ido bien, eh, la gente pues está animada con muchas ganas y un poco quedarnos con las sensaciones de la segunda parte del otro día y también la segunda parte del partido contra el Málaga e intentar eh, seguir en esa dinámica, eh, con ese juego y, y bueno, con muchas ganas ya de que llegue el partido de mañana para pues intentar eh, ir a por los tres puntos, intentar sa sacar algo bueno y, y poder pues a ver, eh, arrancar un poquito en la, en la clasificación y sumar, un, sumar puntos. No? Sobre sumar punts s'ha referit també, o ha eh, fet més llarg el seu discurs, Diego Mariño, ha comentat que una de les, que el vestidor actual del Llevant Unió Esportiva no pensa, Manolo, a hores d'ara no fa càlculs respecte on ¿Estará la salvación? En qué número de, de estará estará la salvación? No, no, no, no hemos hablado de, de números, no hemos hablado de, los puntos que, que harán falta. Eh, nosotros pensamos eh, en, el día a día, en pues queda toda una segunda vuelta, quedan 19 partidos y 18 y pues hacerlo, no 19, <laughs> eh, sumar cuantos más puntos mejor, ¿no? pues si, si podemos llegar cuanto antes a los 42, antes menos apuros pasaremos, ¿no? Pero ahora mismo creo que no es momento de, pensar en números, pensar en una cifra, sino en, cada fin de semana eh, ir a por los tres puntos y, sumar, sumar, que aún quedan, quedan muchísimos puntos aún por, jugarse y muchísimos puntos que nos hacen falta para, conseguir la permanencia. Lo que sí que considera Clau Manolo, Diego Mariño, es que no se escape en el Spunch en el sitio de Valencia. Sí, además yo creo que es una de, las claves para, para, al final conseguir el objetivo. Eh, si conseguimos hacernos fuertes en casa y que no se nos vayan muchos puntos, yo creo que eso va a ser una de, las claves para, para, salvarnos. Entonces, bueno, tienen que venir ahora también muchos equipos eh, aquí a nuestro campo y y yo creo que es, muy importante que no, que no se nos vayan, que no se nos vayan puntos de aquí de, de, nuestro estadio y, pues luego también poder sacar sacar algo fuera, pero yo creo que siendo fuertes en, en casa, eh, por ahí pasa, pasa la, salvación. Bueno, Folgado, un llevan que está también pendiente pendent del mercado. los últimos 10 En principio, eh, sembra que ve a Riesgo, el de Osasuna. i també que podria estar molt a prop Caluche, però per a això, amb les 25 fitxes ocupades, primer hi ha que desocupar-ne. Sí, primer han de ser futbolistes. Manolo, no sols no han entrat encara, de José Mari, eh, futbolistes eh, des del vestidor del Llevantur Esportiva. Un que sembla que serà el primer en abandonar-lo és Héctor Rodas, tenia una oferta des de l'Eibar, també té una oferta des de la segona divisió eh, anglesa, però de moment no acaba de desvincular-se eh, Rodas des del Llevant Esportiva i és el mateix que li ocorre, per exemple, a Calu Uche, que encara no és futbolista del Llevant Esportiva perquè encara no ha sigut capaç de desvincular-se del seu club i està treballant en solitari en la ciutat de Barcelona. Per tant, Manolo no sols el Llevant té dificultats per incorporar eh, futbolistes, sinó que, a més, de moment també eh, és incapaç de buidar el seu vestidor. Molt bé, Folgado, alguna cosa més que afegir? No, que demà bueno, pues és un compromís eh, molt complicat per al Llevant Esportiu Esportiva perquè juguen, efectivament, com deia Marinho, davant d'un dels equips que més en forma està en este moment en la primera divisió, com és el Villarreal de Marcelino. Folgado, gràcies. Adeu. Al nostre company Salva Folgado. Per cert, Eh, en bàsquet, ja sabeu, ahir destituït Velimir Peasovic, que avui ha fet una carta pública. Em dirigeix als aficionats de València Bàsquet i del bàsquet amb els quals he tingut la sort de compartir estos anys com a entrenador del primer equip. Estic molt orgullós d'haver pogut dirigir este gran club en el que ha sigut una de les millors experiències de la meva carrera. Sempre portaré amb mi els grans moments viscuts en aquesta entitat. Vull també agrair als directius, jugadors, tècnics, cos medis i empreses del club el suport que sempre he rebut d'ells. Els desitgen molta sort per al futur amb un València Bàsquet. Un Valencia un que ya con el game de la Beu del seu nuevo entrenador, de Carles Durán, el que era el segón, pues, eh, el que espera en el partit del Murcia. Muy real a lo que es su entrenador, ¿no? Un equipo que es capaz de presionar desde lo más arriba posible, un equipo que tiene jugadores que son capaces de ser muy buenos en líneas de pase, que Lati, Raúl Neto, Lima, y luego un equipo que sabe aprovechar muy bien sus ventajas, ¿no? Yo creo que su juego, su juego interior eh, está demostrando ser muy sólido eh, y nos hizo mucho daño en, en, la primera vuelta y luego con jugadores exteriores pues que tienen experiencia en la liga, el mismo que Lati que tiene pasado Valencia, pues está siendo un jugador muy sólido para ellos, ¿no? Bueno, me parece un equipo que, ha demostrado que es un equipo muy peligroso, pero también pues con la tranquilidad y la ambición de que creo que nuestro equipo en casa eh, está jugando bien, eh, creo que eh, eso es lo que tenemos que demostrar desde el minuto cero y bueno, con, y con la necesidad de que empiece el partido ya, ¿no? Bueno, pues ya es de mal set les 7 del murcia desde el set 7 més en la sintonía del Superbàsquet, así en la 97 puntos de radio Juanma Romero y total el seu equip. la primera de hora informativa, arranquem el temps de debate tertulia y análisis Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i... les coses que passen. Les 12 de la nit i dos minuts. Arranquem des de Bat Tertúlia i Anàlisi així en Esports 97 fins a la una de la matinada. Saluda a dos dels habituals de divendres. Don Pepe Aguilar, ¿cómo estás Pepe? ¿Qué tal? noches. molve bien, te noches. estar estar por supuesto y supuesto, y encantado de retrobarme, No vaya a decir el nombre. No, al lo yo presentaré yo, no, me reventes. Un buen compañero, un buen amigo, que seamos desde de un extraordinario profesional también. Gonzalo Polo, ¿qué tal? Que no es que vosotros no os sigáis, eh? Que está mucho. Gonzalo Polo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bueno, lo nit. molve molve tú estás bien, Sí, sí, en ganes estás que, content? Eh, sí, enganete que arribe el Dumenche. ¡Ey, el Dumenche! ¡Ay, el Dumenche, si te morbo. ¡Ay, el Dumenche, si te morbo, Mick. igual que vas dir el dimecres, quan va, van rebre primera volta en aquesta tertúlia a Xavi Mercader, avui és eh, el dia per a també estar content, content de rebre a un grandíssim professional, a un molt bon amic i a un bon periodista eh, que ha estat molts anys en primera, també, en primera línia per, també, perdó, en Canal 9, Televisió Valenciana, i que és també un honor i un plaer rebre-lo en aquesta tertúlia d'esports 97 nit. Don Daniel Hermosilla, Daniel Hermosilla, com estàs, amic? Bona nit, Manolo. Molt, molt agraït que m'hagis convidat. És una... Te'n convid... recordes això del eh, sí. micro? Te'n recordes? Sí, sí, sí, eh, sí, sí recorde. <laughs> Vagament, vagament. Que, la, la veritat és que se, se, se, perd moltíssim, se perd moltíssim i sobretot perquè he estat, eh, diríem, fora de, de la circulació mm-hmm. del periodisme esportiu i jo t'agraeixo aquesta i s'ha convidada que ve de llarg, a més. Sí, eh? és, una, és, és, un, és un compromís que tenim tu i jo, tu en mi i jo en tu, des de fa, des de fa ja alguns mesos, sí. I bueno, Dalí no ha estat eh, per així per València i en quant ha tornat, i dit, l'ha enganxat i... ja ho admetis a tots, eh? eh? Així ja admetis qualsevol cosa. He eh? donat els noms i no veges. <laughs> Veges, tu. Bueno, som, pues... Som bons amics. Eh, eh? Bueno. Ja, ja, me té, ja me té por, ja me té <laughs> por. Som bons amics. <laughs> Segur que sí. Eh, Deia Gonzalo, idea perfectamente Señores, el partidas Pero partidas de d'aquells que la gente Está esperando, lo Vull no es cualquier cosa. Ni hay una cosa que, que ha la atención esta, esta semana Y mhm. es que ha algún chuador del Valencia que, que en roda de prensa con que Día que... No es decisivo, yo en vamos, en eh, desacuerdo absoluto no, desde el segundo U. No es, decisivo el partido y no es, el único partido Home, clar que és decisiu, sobretot... Mm. Te xules el gol, veràs. Home, és que a banda dels tres punts... Que després eh, arriba a final de temporada i estàs en un punt damunt i una vall i ai, si haguéssim guanyat el gol, a veràs. És que oh, tu, mira. tu pots acabar la Lliga empatant eh, en el Sevilla, en la quarta plaça, per exemple, i, i què fem? Si el gol a veràs l'has perdut. Perquè te recordaràs d'aquest partit d'aquest cada Gonzalo. setmana. I te no vaig a... podem dir això, home. I te vaig a dir més. Perquè la segona volta del València, la segona volta del Sevilla, en calendari són absolutament diferents. La té molt més complicada el València, que ha de visitar Bernabéu, Calderón, Camp Nou, Sant Mamés i Màlaga. Mentre que el Sevilla, a tots i xos, els va rebre en casa. Bueno, no sé el que és pitjor, eh? perquè ahir ja una ja va discutir l'Emery i ja comença Bueno, d'això hem de parlar. D'això hem de parlar i d'aixe gol de Carlos Vaca que jo crec que aquest gol de Vaca li tira una mal al València al diumenge. I ara després explicarem, perquè avui m'està parlant en un company de Sevilla, perquè vos dic una cosa, així com en València una MT, un acord de mamadors que li ho aplaudien <laughs> tot, en Sevilla ha de, lo poc que ha de pres, perquè és, una Emery és millor entrenador en Sevilla que, que lo que ho era en València, i lo que ha de pres, ho, ho ha de pres a base de pals, que és com ha de prenen tots els entrenadors del món. I el Sevilla, quan fa una cacagua com la d'ahir, no li ho aplaudixen. No, no. Estan aventant-li des de primera hora del matí, però a mà oberta, a Unai, eh? Ara però sí, a mà sí. oberta. I això, li, això què passa? Que Unai, que en principi ho anava a fiar tot el partit de diumenge, ara ja està en que li estava exigint alçar-lo de dimecres en Copa. Ja i què faig? Me la jugue tota, reserve algo, me la jugue tota avui i també el dimecres... I quan Unai pensa... Mal. Terreny guanyat. <laughs> Home, Unai que encara té la floreta que, que ha tingut sempre. La floreta? Home, i que, el i... parque de Maria Luisa. Sí, sí, sí. Puc dir una cosa per acabar lo que, lo que està sí. dient abans? Només espere que els jugadors del València no pensen lo que han dit esta, esta setmana en roda de premsa. Ara jo ho entenc que ho diguem. No és, no és decisiu perquè falten 18 partits després de Sevilla, evidentment però que sí que és un partit que li pot donar molt, molt, molt al València, tant en punts comen moral... Jo diria, Pepe... Eh, jo, dic, jo crec que sí, eh? Si m'admeteu la, la frase, jo diria que no és decisiu al 100%, però sí té una part decisiva, que com diem és ixa del gol a gràcia. És que, no, és i, que... I, i, I moralment i psicològicament tu li pegues un gol al Sevilla i ja saps que en un moment d'empat tu vas per davant. Uh mhm. -huh. Damunt, probablement, el, no, probablement no, el pas seria la classificació encara que tinga un partit menys, però ja el pas és que el partit és el del Madrid i el del Sevilla que li falta és el del Madrid, que probablement són tres punts que no va sumar tampoc el Sevilla. I tu ja estàs per davant. I ara el que té que, el, el que, té que buscar-te és ell. El que té que buscar-te és ell, però tu ja vas per davant. I, i, i per suposar, lo, lo, lo més important és això, que, que en un moment donat al final de la, de la lliga eh, esteu eh, L'empate te vale però jo, jo, jo crec que, a més, és que mm, mm hem de recuperar, o jo per almenys recorde, recorde eh, fa molts anys ja, no? Eh, I se sentit de que en casa els partits no se te poden escapar, ni contra el Sevilla, ni contra el València, ni, ni, ni contra, ni contra, ni contra el Madrid. No les has escapat el del Barça, no? Y un punto contra la de Dilba o dos puntos Millones contra la Bilbao. que el, carácter decisivo Yo en el fútbol Yo creo que el carácter decisivo Es guáñalo lo de casa, intenta guañar Todo lo de casa Y uh algún punte porque puntet porque ese tipo de llegues Son que te van a posar Dal no? Eh, I després està el component eh, Emery i el component Sevilla, un poc en la rivalitat de les últimes... Hi ha molt, hi ha, de, hi ha, molt, hi ha, molt. N'hi ha, ha molt d'això. Tinc que recordar-me de, de moltes. Sí. De moltes, sí. però de moltes. Sí, a, més, a més el Sevilla sempre és, un, sempre és un equip al que jo crec que en tots els camps li té una miqueta de ganes, no? Mm -hmm. perquè, si no, perquè no va dir se... per ahir. No, no, entre altres coses perquè en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán tampoc els equips mm, van de mares, vull dir... Mm, allí no t'ho fan passar bé. Entonces, Tot el contrari. Quan, eh, eh, és moltes vegades el que se diu en el futbol, no? que que, que uno sap que n'hi ha un partit de tornada, no? sobretot en la primera volta, si tu fas un partit molt polèmic, molt tal, Sevilla, Atleti de Madrid són equips que te monten pirules molt grans en, en els seus estadis i després tenen que vindre. I jo crec, que, jo crec que en això és partides grans, en això sí que és partides grans, i després està Emery que Manolo és casa part. No? I el que menys m'agrada del partit és l'horari. Però... No de la nit un diumenge. Bueno, són els horaris però de la Lliga. Però bueno, té igual. Són els de la Lliga. Igual, Mestalla va estar a rebentar. Igual. Bueno, per cert, d'ací d'ací pràcticament un mes tenim experiència nova, la del matí, que fins ara ah. no s'havia ah, sí, jugat. sí. I a les 12, per primera volta en Mestalla, perquè dies abans, o, o les jornades abans que la Lliga havia decretat a la fi el tema del rastro, havia fet que eh, se canviara el partit, esta volta en un principi vetgérem l'horari i diguérem acabaran canviant-lo, però no, sembla que a la fi entra una nova normativa en la qual el futbol té prioritat i per tant el rastre o se'n va dissabte o se'n va a un altre lloc i pareix que o sembla que se'n va dissabte i tindrem la, la nova possibilitat o el nou horari de futbol en València a migdia, que jo crec que el mes de febrer ja anirà petint. Jo crec que febrer, març i si m'apures a abril, i horari no seria roïn en Mestalla. I després la Magleta? I després de la magnetà. Eh, eh. <laughs> no sé, yo yo yo pense que si, que si en, en la cova estàvem parlant de finals, que eren partits que a la final del València i tal, uh -huh. la final me referís al partit de l'Espanyol. Eh, això de que és de, de sí, diumenge... la, la final va ser... Home, <laughs> sí, no, que no es va haver, <laughs> s'ha acabat. acabat, ja no hi ha més. Eh, lo del diumenge, eh, sí, home, però és que és com una final per al València. És l'equip que, que pràcticament és que vam super pareguts en la classificació. No, van, igual. van igual. El Sevilla té 39, el València té 38. Està clar que el Sevilla té un partit menys, però a veure, crec que han perdut els mateixos partits han rebut els mateixos gols, pràcticament han marcat els mateixos gols. Són dos equips que a mi no m'estranyaria gens que arribar al final de Lliga i a falta de mm. dues jornades estigués sumant i dient ai mare, què fem ara? Això, per això en pense, este cas, home, és, que és, un molt important, és és molt important. És molt important per al València guanyar al Sevilla el diumenge, guanyar el gol a Veràs i en cas de que arribi l'última jornada i acabes empatat a punts, pues que estigues per davant i entres en la Champions me estoy recordando de, de bueno, la temporada que va a estar Valverde al final, que va a ser en Sevilla, en el València... El tema de la Reial Societat. és, que, és que per això, per a mi és molt important. Sí, no és una final, però com si, com si, com si fora una final. Home, si parlem en el, en el llenguatge del xolo, mm, que a mi m'agrada això, <laughs> cada partit és una final, no? El partit a partit és convertir cada partit en una final. I a mi no me sembla, i a mi no me sembla equivocada. Eh, quan lleva de que si tú eres muy superior a la resta, que no es el caso, y en la Llega Española ya prácticamente tampoco no, se produís tu d'alguna forma cada partit els has de plantejar com una final i això és l'esport professional jo crec que és així no? tu dir-li a un senyor de la NBA que paga el seu eh, abonament i que no és barat i dius que no, que avui anem a eixir a la canxa a veure què passa i te l'estaran dient, no, mm, m'estàs tangant, no? O sigui, un futbolista jo crec que en la lliga professional té que eixir tots els partits a morir per molt que diguen en una prèvia, bueno, és que no és important, no és, no és decisiu, important sí, no és decisiu. Bueno, jo crec que tots els partits són, són és importants. És un partit de més de Però este mes. És un partit sí, de més. Sí, de és un partit, l'altre dia, en les teories que té, que té eh, en Jaume Ortí, eh, mm Mm, i té per allà el dia... El Jaume 7, almenys, no? 7 dia. Ah, eh, ah. El dia que era un partit de 7 punts. Els 3 que, 3 3 els 3 que tu sumes, en la mateixa jornada, els 3 que no suma el rival, ah. més el gol a veres, en total 7. I si ho penses fredament, uh -huh. pues sí, pues és, un, és un partit de 7 punts. De 7 punts. A la curta sí és un partit de 7 punts, després veurem el que passa, però sí que és cert que és un partit que té moltíssima transcendència eh, esportivament per als dos i que té tots els guisos en un principi per a que diumenge tallà torni a engalanar-se, torni a omplir-se, a reventar sí. i a empentar com els millors dies, que ara parlarem per d'això i del vídeo que ha pensat el, el jo, jo crec que, que, que no, només és, no només és això, sinó que deixaries un, un poc tocat per lo que dies i per la pressió que n'hi ha en Sevilla també, deixaries un poc tocat a Emery i a Sevilla, perquè, perquè ve del 3 a 1 de la Copa, perquè sumaria una segona, una segona derrota, perquè el passaria el València a la classificació i perquè perquè Sevilla tampoc no és plaça fàcil. Eh, la crítica és molt forta i Emery jo crec que està discutit des de que arriba, no? un poc a l'estil de València. Unai continua discutit fins i tot havent guanyat un títol, que així m'han de dir, bueno, però és, és que en València estan bojos, li reclamen un títol. No, no, és que a Unai no se li va reclamar mai un títol, però és que en Sevilla li passa igual, i ha guanyat un títol, amb el qual se eh, eh cerciora, se certifica que lo que se le demana a Unai es trellat que moltes voltes no ho té. Jo ahir posava, crec que, era, crec que era ahir que posava jo un tuit en el que deia no sé per què me passa una història en Emery i és que cada vegada que el Sevilla guanya me recorde de l'equip, me recorde de Vaca, me recorde dels jugadors i cada vegada que el Sevilla perd me recorde d'Emery. <laughs> I, però no sé per què me passa, eh? Jo, no! no eh, no sé per què passa, però moltes vegades te dona la impressió de que, de que Emery eh, és, eh, jo ho passava en València i jo ho dia moltes vegades, no? que era un tio que, plantejava bé els partits, però després no sabia llegir-los i se muntava unes, Cacau. Un espirules impressionants a l'hora de fer els canvis i a l'hora de llegir el partit. I a mi me dona la impressió de que, de que en Sevilla ha tingut un poc de tot. El que passa és que li han vingut entre altres coses, els títols. I jo crec que això, de moment, és el que, el que li ha salvat. Encara així és el, com, és, com era el quint entrenador del món? El, el quint segons la llista esta que feien l'altre dia. Ja, Però, que... bueno, ya que era entrar de, de play en el tema Unai Emery, que yo sabía que tenía que decir. Hombre, tú, era, normal. es que, ahora, ahora, ahora, yo yo soy consciente del estereotipo que yo he creado eh, al respecto de la mejor versión versión Unai Emery. Bueno. absolutamente consciente. Pero a modo de cuando es digo es que estás hablando de Unai, en el 95% de casos para la gente que va al programa. Y puedo tranquilamente. tranquilamente que yo realmente un Unai. A la fi, pues sí, yo eh, però és que yo més, de parlo d'Unai como a qualsevol altre exentrenador que ha tingut el Valencia En este caso, y es evidente, no me ha però bueno, eh, avui és dia d'Unai, així que... Sí. No, sí que sí, reconèixer las cosas, No, no, eh, si yo si yo a mí es un entorno que no me agrada mai, desde el primer día eh, y bueno, anem a la pausa, que si no, no, no venga, Vinga, pausa va. consiga con Levante, el mercantil valenciano, la fregona mágica que revoluciona la limpieza en el hogar. Una fregona mopa que hace mucho más fácil, rápida y eficaz la limpieza gracias a su sistema de escurrido y aclarado giratorio. Con tambor de acero inoxidable, por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 25 de enero, la cartilla de la fregona mágica. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía. Y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro. Todo en fotografía. Calle Castellón número 2. Valencia. www.fotopro.es. Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. A bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A bordo te proponemos lomitos de salmón a 3,99 euros, canelones o lasaña a 1 euro. En A bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. El diumenge, la batalla por la Champions es yuga a la 97.7 Radio. Un punt de diferència separa els blanquinegres i a l'equip d'Unai Emery per tal d'ocupar la quarta plaça de la classificació. A Mestalla, des de les 8 en esta sintonia, Sevilla-València. Molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València, Sevilla. Esports 97 El Partit, el teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Belarte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Fins a l'hora de la matinada, Esports 97 nit en la 97 punts de ràdio. Era dia avui de parlar de Unai, sí o sí. Mirad, eh, dir una evidència que és que m'agrada més o m'agrada menys, bueno, pues ahí està, no? Eh, el que és un ai per a bé o per a mal, els seus logros per a bé i per a mal. Eh, Unai no va calar mai en Mestalla, és la realitat. Mm, ell tampoc va fer massa per a calar, ell tenia un alt concepte de si mateix i un dolent concepte de València. Eh, plasmat en aquella famosa frase, he eh, campeón, a ver si levantáis un partido, dedicat a l'afició de Mestalla. Eh, la diferencia es que Nuno, que a volte se pasa de tribunero, eh, ha cuidado desde el primer afición. Y la afición mor per este equip y le perdona cosas que a lo mejor no s'haurien de ser tan perdonables, Pero bueno, se va a el entrenador mèrites del entrenador. Y lo altera un entrenador que era ¿por qué no me valoráis lo bueno que soy? Vaig Messenger multa Molta de animadversión generada sobre el entrenador... està fonamentada en la famosa celebració mm. del gol d'envia en Mestalla. Jo no podria ser tan cínic eh, o tan demagògic de dir que no hauria d'haver celebrat. És el gol que li canvia la vida com a entrenador. És més, no puc dir que no ho poguera celebrar d'una manera exultant. És el gol que, que, que, que, que fa que Unai ara mateix siga entrenador del Sevilla i que no ha anat al carrer perquè estava preparat cap arròs per anar al Sevilla. Mare meva. Estava... Ui, No, no, no, no, no, no, estava preparat ja, a més eh, Rafa Marín, company de Super quan de, parlàvem, parlàvem de Sol dimecres a la tertúlia ho va reconèixer que Kiko parla en Caparrós i Caparrós li digué que estava pendent de... I si Cautela d'enviar li canvia la vida. Per què? Perquè una volta més un equip d'Unai arriba a la cita definitiva i va fer el ridícul, perquè el València és el menys... Un València que estava en mort, lliga sense rom i mort, se'l va menjar en creïlles i Unai no saber reaccionar. El que passa que aquella jugada final li canvia la vida a Unai. I a partir d'ahir, com deia, jo no li puc tirar encara a Unai que ho celebre, encara que fora més tallà. Jo no li puc tirar a Unai que ho celebre de manera efusiva. Lo que sí li tira a Unai encara és que aquesta celebració, aquesta celebració d'Unai fent la croqueta, revolcant-se per terra, pegant-se una carretó a la banda, no és una celebració de que estiga content perquè ha guanyat el seu equip i ell passa a la final. És una celebració de revanchisme. Uh mhm. -huh. A Unai li, li falta agarrar un 10 i micro, girar-se a dir, i ara què? Ara aneu a dir-me que sóc un entrenador roïn? Unai, ixe dia, li va poder el ego. El segon tall d'Unai, per favor. Dels dos que n'hi ha, el segon. I, de fet, en la roda de premsa, quan se li pregunta, se li escapa i diu, soy yo, Esta celebración soy yo, atención. Es solamente un yo, un Sevilla, un lo que yo represento. Y está muy por encima de todo lo que yo pueda querer a Valencia. Es un yo y lo que yo represento y está por encima de lo que yo pueda querer a Valencia. Soy yo porque soy la leche y no me lo habéis reconocido nunca. En la vida, fin para a ser jugador de revancha, y es que jugar al póker, lo saben, has de tindre clase y señorío. Y la clase, se o no se i Unai és el que és. Però més enllà d'això, crec que el diumenge la gent ha de... Molta gent està dient, la ensina de l'Ibrillans, és evident que, és evident que Unai, en aquesta celebració excessiva, histriònica, que és com és ell, va defecar en la ensina de l'Ibrillans. Primer, la culpa del club per oferir-li-la. Perquè és una vergonya i un bochorno y una chufla cósmica <laughs> que Unai Emery tinga una insignia d'or i brillants del Valencia Club de Fútbol porque no había fed res per a la No, no, de la insignia es culpa de qui estaba de presidente De Manolo Llorente Martín. La, la culpa ya no la tiene Unai, la culpa la tiene el que estaba de presidente en el la que la torre torne, que la torne. oblideu de que la torre té. de... que la té. Això va ser culpa del presidente Correcte. Que, que, no, que Unai, va lo que no, Unai ser, que no Unai, que Unai, que en ese día como la va rebre a dir jo sempre oficial aficionado más del Valencia, pues a la primera que pugué, te la clavas perlas la, que Y torna a decir, no per que era normal, li cambiáis según la vida al entrenador del Sevilla. Hmm. Pero la manera de cero es una manera revanchista, es una manera de... ¿Y ya, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, ahora me anego a decir que es un entrenador Yo, Manolo, estoy de acuerdo en todo en lo que estás diciendo. Porque eh, conforme va a marcar en via y lo que va a un Unai, la sensación ya no era de Anema pasar la eliminatoria, era de, ahora me giro y, Anabadi, bueno, Anabadi una barbarita pero no, no, no es solte, no, la tensión que duda. No, no, no, no, la va a dir. Isa per ahí. ...después eh, lo de la insignia es una caguera del que estaba de presidente del Valencia, donar la insignia a un Emery que, que ahora no sé qué va a hacer un Emery así, pero eh, y, y, es que va a ser revancha total de Mechire y mira, eso es lo que tenéis vosotros. A mí me parece que es un entrenador que, es un, que ya, ah. ya buen parlat, es un desastre Ahora, los defensor te dirán, pues si no, no sé, que tengáis... Va, va a ser tres años Tres años cuarto, tres años tercero, mm. tres, lo que siga. ja, vale, i que se n'anà sense menjar sense un... pena ni glòria i Pepe sense, que, i sense que en una lliga de, de... no, no, no, eh, és que no ha acabat sense que l'equip xuara algo sense que l'equip tinguera una, una miqueta identitat. una miqueta de milloria en respecte a l'anterior eh, any <coughs> i en tres lligues que si tu mires la diferència entre els equips Champions i la resta d'equips és abismal abismal. En lo cual, en un poque que tú hagas tenías tenías que estar en la Champions. porque en, esos en, en la plantilla creta. En esos Creta una plantilla... Ni Marchena, Baraja, Albelda, Joaquín, eh, no, Pablo, Villa, Massa, Silva... Pero es que en esos años ni Sevilla, ni Málaga, ni Real Sociedad No está bien No, no, no, no, ni no No está bien Ni el de No, de Madrid. No, no No, la distància entre Barça, Barça-Madrid, València i la resta del món, aquests dos talls eren abismals. Però vaig, a, vaig, a, abismals. vaig més enllà. El tema, i la gent està demanant que torna, sí, i que torna a dir, no li donem més importància a la que té. És pitjor encara en el moment en què se li insta diverses voltes a dir, pensateu, demana disculpes i no li dona la gana de demanar disculpes. uno, y <clears throat> uno. y dos, guanya Europa League Y al Sendemán yo de celebrar a lo primero que fa són unes declaracions a la seva propia web al recordarse de que desde que yo me fui en Valencia no han vuelto a alcanzar el objetivo. Ascota chicón <laughs> eh, Ya está ve, Ya está ve, Ya está ve, Pero que después li mal que se publiquen Algunos vídeos en internet, li mal que se sàpiga que le iban a enganchar en un control de alcohol, pero si es que al final te la vas buscando si és que al final te la vas buscant. Sí, li agrada i sí. Jo, jo, jo és que crec que eh, són... Mm, no les havia sentides, eh? No, no, no en sonaven, ah, però les declaracions són molt pitjors que la celebració. No, no, clar. Perquè, perquè la celebració és en calent i uno se pot entendre, és minut 90 era minut 90 i pico, uh mhm. -huh. i jo crec que, bueno, se pot entendre que n'hi havia molt, molt en xoc i que n'hi havia molta excitació, però després no. O sigui, després en sala de premsa ja estàs serè, ja estàs tranquil, damunt tens a gent eh, davant que, que, que coneixes, que saps eh, que t'està marcant i que saps el que se va dir al dia següent. Jo crec que aquestes declaracions, bueno, i ja les de després de la final, que tampoc les coneixia, pues, en realitat diuen molt no, d'alguna persona que, que sense ser un UNAI o no ser UNAI, una, una, una persona que pot resultar excessivament vanidosa, no? I, i jo, crec que, jo crec que en vanitat no se pot anar, i menys en el món del futbol, que a la, a la, a la mínima te van a trencar l'esquena, o sigui, mm. en quan tingues algo, si ara li passa algo, el dia que el, dia que el destituïsquen, perquè algun dia se n'anirà del Sevilla, jo crec que en València o entre el valencianisme, eh, si no és festa nacional, serà quasi. El problema és que són tres voltes. La primera és només acabar el partit a peu de camp, no sé si qui estàs Juanma Castaño de 4, i ja li diu, escolta, no li pareix que vostè que té un ensenyador i brillant d'aquest club ja diu que no. Després és el company de Radio Mitre, l'argentí que està en València, Damián Mucarcel, qui li pregunta, però és que al final de la resposta, que no fica la resposta en la seva, diu Me ofende la pregunta, aunque puedo entenderla. Joder, ninguna le vos te si ha insultat vos te ha me ofende la pregunta. Porque el periodista está diciendo, ah, joder, que yo ante lo que vos te digo, pero que en la vida ni el, periodista de fons, yo aunque un ajote ni joder, Ni hay Claro. ni al límite, ni a maneres. Y aquí la diu, es que usted no sabe lo que se siente con usted es, un, pobre hombre y yo, soy una yo soy San y Emery ella era un entrenador que era un cabut, pero que era un cabut entrenador y y continuará siendo un cabut. Y es de veres que desde la celebración hasta la sala de prensa, se puede creuar a Chen, del Matei Sevilla que le diga, escolta, piensa un poco lo que has hecho porque que es un inventor de tesis en hipótesis. Yo creo que ella arriba a la sala de prensa en ganes de sentarse ahí a la sala de prensa que y, soltar la que, la que va a soltar. de En Chido de Gloria y orgullo. Eh, pero eso, la, respuesta la respuesta Sansera, eh, verdad que es mombes, es Pero la respuesta cuando «Usted no sabe lo que se siente», tal, yo tampoco lo sabía, y y además, yo donde he estado lo he vivido igual. <laughs> Aquí estuve, pero no, no supisteis reconocer que yo lo viviera con tanta intensidad. Es que la respuesta me fede con la respuesta de és Pichor Pero, que a tres semanas la remata en la ah, segunda web en En, el día mes feliz de la Tegua vida, Como profesional vens a recordarte Y a pasar en cara factura, tú eres un resentit completamente no, no, es dos <laughs> a la fi, y torno a eh, pero a mí Unai, Como entrenador de lo que era en Valencia lo que es en Sevilla, no es que siga la bomba, Yo no lo ficharía mai para el meu equip, però crec que ha millorat, ha millorat en coses. Un equip, un no té el, el Sevilla aire alta en la Lliga per flor. Per flor pots arribar en un moment donat a guanyar com va guanyar l'any passat l'Europa League, que se va donar una sèrie de circumstàncies que donen per a varios programes de Kir Jiménez en quarto milenio. Vull dir, te classifiques no bé, la UEFA s'encarrega dos, per 0-2 en casa, vas al camp del Betis i remuntes el 0-2 de milagre perquè el, Betis te'n pogué fer un carro eh, passes per els penals vença, eh, jugues contra el València fas un gol en fora de joc i eh, eh, i en el minut 94 no, no, no, perdona, i, i sancionen de manera injusta el millor davanter de l'equip contra l'Ipensa Mestalla, fas un desastre, palmes 3-0 i en l'última jugada empates jugues la final, no li xulen dos penals al Benfica, que són de llibre, el Benfica té sis ocasions de clares de gol no en clava cap <laughs> i tu vas als penals i guanyes. Això espera que Iker Jiménez faig un programa, uno o cinc programes, ¿vale? O, o se retira o cinc Pero Però lo de la Lliga sí, i jo crec que eh, tu veus que ella ha ajustat coses com a... Tot i així, jo no fitxaria mai per l'equip perquè crec que és un entrenador histriònic que fa equips a imatge i semblança, sí, sí. histriònics. Totalment. I que és un cabut. I perquè no el pots fer canviar d'opinió. <laughs> En efecte. Perquè és un cabut. Eh. Ell, ell veu coses que no van bé i encara que li diguen, escolta, que això n'hi ha que canviar... No, no, ell és no ell, ell no, i les només una coses. volta quan el sentaren l'any passat i digués o canvies això te'n vas al carrer, que és el que li passa en Sevilla després de palmar en València 3 a 1 on fa un canvi que li regala el partit del València de Jukic no sé si recordeu que llevava Gameiro i tragué un mitja punta i a partir d'ahir el València eh, li fa dos i li guanya el partit quan el València estava mort la el València de Jukic que estava mort i els pocs dies n'hi ha una reunió entre Monchi i una Emery on li ho expliquen on li ho expliquen Y no té més que canviar, Porque si no, nada eh, per aire Les doce y i rápidamente pausa para la poli... Deixem una y anem a en el Sevilla y en el Valencia que ya estaría ja hem más a menos de, de gloria al entrenador del Sevilla. Pausa y tornem fins a la una de la matinada. así es post Donat Ascendit. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. JR Valle, tu concesionario SEAT, en la pista de silla en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví consiga con Levante, el mercantil valenciano, la fregona mágica que revoluciona la limpieza en el hogar. Una fregona mopa que hace mucho más fácil, rápida y eficaz la limpieza gracias a su sistema de escurrido y aclarado giratorio. Con tambor de acero inoxidable, por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 25 de enero, la cartilla de la fregona mágica. El diumenge, la batalla per la Champions es juga a la 97.7 Ràdio. Un punt de diferència separa els blanquinegres i a l'equip d'Unai Emery per tal d'ocupar la quarta plaça de la classificació. A Mestalla, des de les 8 en esta sintonia, Sevilla-València. Molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València-Sevilla. Esports 97 El Partit, el teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Belarte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Y 32, les eh, doce, 12. este en els últims 28 minuts de tertulia, En el dia de eh, eh, estàvem parlant del que suposa el gol de Carlos Vaca per la Valencia, En un principi la gent molt contenta ahir perquè el Sevilla palmava 3-0, que voleu que vos diga, desgraciadamente és el mal del pobre, en este cas del Valencia, que ya no está en la Copa, i que, bueno, pues ya no está, pues a veure, pum, ui, el Sevilla, mira, l'infant 1, ui, l'infant 2, ui, mira, el l'infant 3, jiji, jaja, Pam, che, el gol de Vaca. Que, que, quina flora ha tornat a tindre un any? Perquè tornar a tindre flora ahir un any. No, el gol és molt raro. El gol és, mo, és, és molt raro. No, el gol és el mateix que li fan al, al València. Pràcticament el mateix. En, un, en una treta de banda que encara jo no sé com els equips no han de pres. Que en una treta de banda en contra, a prop de la teva àrea, la pilota va anar en llarg cap al primer pal. Redeu, que ya se podía asesores, ficáis 60 tíos en el primer pal, pero que no la prolongue ningún. Bueno, pues encarnen equipos que no la saben. ahí se se a fer y, la, le li hmm. Dice si el, si el Sevilla era palmat 3-0, era el Salón 4-0. Era imposible, ¿vale? Pero en el 3-1, y torna a dir, Uy, desde de primera hora aún ahí están a Realli, pero a Mau Berta en Sevilla, Pero a Mau Berta Yo he hecho tuits de de Sevilla incendiaris, que lo més, lo més fluix que diuen és que esperem que la directiva prenga mesures i li ho explica a l'entrenador i que l'entrenador isca demanar disculpes, això és lo més so que estan dient-li. Cosa que torna a dir, així els mamadors que tenien no li feien. Així era, que malos sois i que campanya lleváis contra ell. Val, dit això, això pot fer que Unai se replantege. Jo tenia clar que me la jugava en Mestalla a full, que diu ell, tota la vida a tope, però bueno, ell diu a full. Eh, què faig? ara me la jugue, ara reserve algo perquè el dimecres me van exigir remuntar. Clar, hi una gent en el terreny del dubte. I fer pensar un any moltes voltes <laughs> és guanyar la partida. Ell que jugar-se el dimecres. Està obligat a jugar-se el dimecres. Inclús, inclús diria jo, que està plantejant-se que val mm. més la pena perdre en Mestalla que perdre l'eliminatòria de la Copa. Jo, ojo, estic jugant a ficar-me en el seu cap, eh? A mi el que me diu... Que, que és difícil. A mi, si, me, si me perdoneu, el que me di era... Acabem de parlar fa escassament una hora amb el company de eh, la ràdio autonòmica de, de Sevilla, de Canal Sur, beneïts ells que tenen autonòmica encara, eh, i me dia, Unai ho jugava tot, ho fiava tot a jugar-se-la el diumenge en Mestalla. I això és el que ha sentat mal en el sevillisme i en la directiva, que haja descuidat la Copa tenint un camí com tenia... Que és el que feia València? Prioritzava una competició i de Sevilla estan dient, això així no val, eh? això és Sevilla, i de país molt bé, vull dir, així se li tolerava perquè el club estava com estava, però en Sevilla no val. Per tant, què vull dir? Que per a any, en un principi, la prioritat era el diumenge Mestalla. Jo és que crec que... que... On per cert se cauen Carrizo i se cau Tremolinar, el francès. Perdó, Garrissa no, se cau eh, Reyes. Reyes i Tremolinàs, i això dos se cauen. I no puc caure els vaca, encara que sigui a l'autobús. <laughs> pues vaca, eh, ahir no juga en un principi o d'inici, i teòricament és perquè, com dèiem... Ah, ho, ho deixava a Mestalla. Ho deixava, ho, deixava, ho fiava tot a Mestalla. Jo és que crec que, que va ser qüestió de, de, de la prioritat que n'hi ha que en Sevilla. Eh, a veure, eh, quina, quina prioritat té el Sevilla? sevilla le han tocado ternazos en el partido del dimecres en, Barcelona Y ahora van a obligar a Unai o a Quisilla o a la madre de de, la candelaria no, la candelaria no la, la, la la eh, a que traga el partido siga como siga Eso es lo que están diciendo en Sevilla que no que se puede cuidar la Copa está en un punto, que es lo que están diciendo en Valencia. la par fácil del cuadre que es veritat no la pods tirar de esa manera. ...y per eso en un mes... ...ahora, alta cosa también és, con Unai, que en Sevilla, que... en Sevilla le puguen dir Ojo en la copa y sí, sí, lo que vos doy la gana, pero yo va pero, a guanyar en Mestalla porque, como dijo él, soy yo y es Mestalla. Pero, yo en Mestalla quiero ganar. Ey como es un cabut, ...porque es un tío que es un cabut, ...y es verdad... ...yo yo sí que pensé que la prioridad la tenía... en el partido del Dumenche eh, davant el Valencia que està clar que ara en la Copa del Rei eh, li han demanat o la prioritat és que passe l'eliminatòria i tal, però, però a veure, jo és que te dic que este tio ve així en tot mm. a Schwarzer és que estic, no, no, com, és ell, que estic ell, ell convençut volta, ell ve una altra volta ell, a una revanxa personal ell, ve, ell, ella acudís estic, una altra volta a una revanxa personal que jo sóc Emery ell est, estic ell, convençut ell, que ve el diumenge en tot moment, no ni, ni copa del dimecres ni, ni històries no s'oblidem d'una altra o d'una altra en este cas que n'hi ha un altre Como a mínim igual de desagradable que él. que es diu Eber Maximiliano Varega. Oh, hombre! un altre. <laughs> El señor Varega, no si han recordeu, al cual el Valencia le ha tolerat, lo que ha tolerat. ha tapat i li ha callat lo que no está en els script esperant que ese jugador un día donara un paso al front esfera es futbolista y, sobre todo, esfera persona <laughs> ¿Vale? Después de tot lo que se li ha tapat i tot lo que se li ha callat i que l'estiu passat eh, no es sino el anterior, que encara a Valencia. Ya es la última. quan eh, se veu imagen de de la pretemporada de Valencia y se día a las oficinas y exigís el brazalete de Cápita y digo, el brazalete es para mí porque este año me voy a salir. Y el día de la presentación, el último inici del camp, en los focos, va a ser yo. Y tienen que agarrar a Ricardo Costa, que no era un tío que precisamente no tinguera ego, <laughs> eh, que yo esa reunión maguera gradat bore la Foraet... foraet Ahora que le expliques esto a Ricardo Costa, mira, es que resulta que no vas a ser tú el último en Isir y tal, pero los focos van para el ticket, ¿vale? Eh, después de todo eso, después de que el Valencia, eh, convía a ha tapat eh, eh, de Super van entrar a que van entrar en la famosa portada de eh, Vanega, llega, año de Valverde, llega borracho en el entrenamiento, eh, bueno, pues dices, ahí cita la yumuna pero no ni una, ni dos, ni tres. i vaig més enllà. El dia que només arribar a València la eh, companya i bona amiga, pesat, va ser mare i li envio un beset a Eva Sánchez, fa un reportatge, eh, un reportatge de la casa del nou ídol del valencianisme i va mostrant la casa als companys de Canal 9, càmera, imatge i Ta, aquí està la cocina, ha la nevera i la nevera estava plena de litrones. Sí, sí. No de hi havia ni un, no hi havia ni un isostar. De cerveses. Litrones. Dos litrones, eh, val? Però això, ah, Manolo... Ahir se va negar que se li ha perdonat eh, tot això. El d'entrenar va molt bé. Ahí se va negar que se li ha perdonat tot això. L'any passat, quan i s'ha dit, perquè a més no se'l pot llevar damunt, i s'ha dit, i se'n va a Newells, comença a llegir tuits d'ell i de la dona que en el seu moment se duien a matar i la dona per Twitter també li ha de tota manera i ara sembla que són un laicar, però bueno, és un problema d'ells com a parella. Recorda com va vindre ell d'allí, eh? en el vídeo famós, que, Corre, el, que el van llevar, però fe, que a veure, que este tio... fer un selfie, sí, fer sí, un selfie. Fe, sí, però un bon selfie. <laughs> eh, eh, després d'això, llegir que por fin se acaba la pesadilla, por fin cumplo mi sueño, por fin voy a ser feliz. Ascolta, tú eres un desagradable. Me voy a un gran equipo. Pero que así que esta vez en la presa de Guantánamo. No, me voy a un gran equipo, ¿no? Por fin estoy en un gran equipo. Creo pero que, que, que, tú en Valencia que esta en Guantánamo, tío, pero, tú eres un desagradable. Pero, te digo una cosa, eso es lo matéis que lo de, lo de Emery y la insignia. Eso es culpa de Kies también. Porque el Valencia no tendría que haber consentido lo que le iba a consentir a Valencia. A ese futbolista. No, es que es Aisina. Y a, y a banda un, un que, que, ahora, que era un tío intermitente, que sí, que tendría la cualidad que, que tal y te cualidad. Pero ahora, este tío... Yo voy a discutir de la cualidad de Vanega. Mira, a mí la, la, la qualitat Sí, sí. Es que sí, muy grande. Ya, pero es que no olvidó nada. Era nada un 3 no me servís a mínimo a un 3 en 1, que después Es que una otra marca pues que era 5 en 1, no? Y Pues lo mateix, pues. Y cuando desaparecía. Cada, cada partit, a que vos tenía 5 que no aparecía Sí, que es que era... Pero eso también es culpa del club, ¿eh? Que el club va a consentir lo que va a consentir, igual que Van en Miguel, porque Miguel Brito también le iban a consentir lo que eh, el mejor lateral derecho de Europa. No, si pero él, te lo no, pero te quiere, no, pero Miguel pues no te también rentabilidad que... que, no, que, Sí, pero eso de... <laughs> Pero Miguel, años, yo, yo no ¿cuántos años tiene el Valencia? ¿Cinco años Miguel? No Miguel, me acorde, pero... Pues, pues cinco, cuatro, cuatro, 5 va a estar... Toches de un año, si no recuerdo llamadamente. Sí, dos 4 y 1 5, porque venía no 9, ya Eh, que son 6 al final los que Miguel. Miguel va a marcar un gol en el seu primer partido i després se va tirar 6 anys celebrant-lo. I se va tirar 6 se celebrant aquest gol. no va Miguel un lateral No li... ha Pepe, no, no, el seu rendiment... de Miguel era intolerable. No, no, no vaig a ser lloc, Inocencia Miguel... I era intolerable que un tipo, com l'entrenador del Sevilla, li donara el braçalet de capità del vale. València a un esportista d'una qualitat tan ínfima com a esportista com la que tenia Miguel Vale, Brito. jo no vaig entrar en, la seva mm, jo vida sí, perquè personal... Jo perquè un esportista és tot. No, però, però quants partits normals, normals, no, hablando de, de Vanega, pero, pero está una Miguel, pero no de Vanega, A mí Miguel no me pareció un buen lateral dread, sí, tenía que lo que tenía y cuando chuaba el partido el chuaba, pero ahora es que este tío no ganaba rendimiento. Que estaba de las manos, sí. Hombre, y es que, es que estos lo que fan es embrutar la imagen del equipo. ¿Cómo? Están embrutando la imagen del equipo. Miguel, único que fea era embrutar la imagen del Valencia. Una lo único que fea era embrutar la imagen del Valencia. Y damunt el club, que es la culpa del club, consentía a es Es que damunt se consentía a tot. Y damunt Chuaben de titular eh, eh, y damunt no pasaba red. No, no, y si el sonaba el va de capitán. En esta nueva etapa, Manolo, ah. mm, ¿tú crees que se consentiría en ese tipo de actuación? No, no, no porque la no, porque la han pasado tira, tira una ramilla en la perlaire. yo yo creo que... yo creo que... jo crec que és, és un poc el punt en què els clubs, i ja parles genèricament del València, uh -huh. però jo crec, general, que resta, jo crec que han de superar aquestes tanques eh, professionals i que han posar... La por de, ai, que no, que no enfadem els xiquets. En absolut, en absolut. Jo crec que, jo crec que és... Mm, mira, jo, jo, jo últimament llig moltes coses eh, relacionades en l'esport americà, no? Uh -huh. I, I jo crec que la professionalitat de l'esport americà te pot agradar més o menys, però jo crec que Mm, no se pot, no se pot anar d'un futbolista d'anar per casa tapant-li coses no, no, anem a veure un futbolista ha de tindre una ha de tindre una actuació exemplar, entre altres coses, i si no la té, cobra. I si no la té, s'ha de, de castigar de tal manera per, per que depèn de que la, ha de tindre. Per exemple, estàs parlant de l'esport americà. En NBA, he vist moltes voltes aquesta jugada de el valor que va votant a prou de la banda, se llança un tio en planxa a tarola i cau, sobre un senyor, sobre una senyora, sobre un xiquet. Si el jugador que cau sobre un senyor, una senyora o un xiquet no, no demana perdó, no, disculpa. són 5.000 dòlars de multa. Sí, sí, sí. Per no demanar perdó. Per no I, I, així estem en que, que els xicos no s'enfaden. Sí, sí, per això t'he dit que, que, que jo crec que mm, mm afortunadament aquestes coses que, venen, que veig gent de, de fora i, i venen gent d'altres cultures, jo crec que mm, a mi el que m'agradaria de veure és que aquest tipus d'actuacions tipus eh, no se repetiren o no se eh, passaren per dalt no? un poc eh, perquè a mi me pareix molt greu, lo de Miguel en el seu moment, que, tots, que tot el món ho sabia però que ningú acabava de tal, no, de Vanega, és que si ho deies, lo de Emery, és que si ho deies, lo de, és que són, són moltes situacions, no? Són moltes situacions i a mi el que verdaderament per damunt del, del, del rendiment que poguera donar Miguel, que sí, que vingui com un gran lateral i se n'anà com un, exfutbolista... Un gran Sí, com un exfutbolista, com molts que se n'anà, pues jo, crec que, jo crec que ahir un club no se pot... Mm, jo crec que no se, no, no se pot eh, eh permetre i se luxe de tindre... De totes formes, mira, vaig a dir una maldat. Miguel, Miguel i Varela vingueren molt bé a una plantilla en aquests moments. y me, y quedé ahí. Bueno, bueno, yo, yo no estoy. No, no, no, no, no, no, no, no Ah, bueno, ya, vale, vale. Pero que els en anaven en Palmateisos. Ah, te en que algunos Eh, había n'hi havia, pero conforme... Eh, y había mes en que hicía Pero claro, al que, agarraban siempre que agarraven siempre de siempre Sí. En, efecto, en no, y llegué hecho d'això algún futbolista que se però, a Miguel, al sí. para Hablan de Alexis y de Silva que eh, que dije, vale, Isk pero no saca el único en esta plantilla. Y parlaba de Alexis y de Silva, que el último de Silva en el Valencia va a ser el que era, Porque tenía un entrenador que le agradaba a la Más que los jugadores, el que ve el Dumencha en el Sevilla, Y que era incapaz Es que la verdad no, que la verdad Y que era incapaz de posar orden en el vestidor. Pausa Y Alemana tancan pues no somos gente en el tinter, pero va, tira, tira. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peyo y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a tu concesionario Peyot en Torrent y Silla. Llega enero y en Canal Plus te traemos más fútbol, más goles y más partidazos. Disfruta ahora de la Liga, la Copa y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Canal Plus, abusa de tu imaginación. Abónate ahora llamando al 902 18 11 11 y te lo instalamos en 24 horas. El diumenge, la batalla per la Champions es juga a la 97.7 ràdio. Un punt de diferència separa els blanquinegres i a l'equip d'Unai Emery per tal d'ocupar la quarta plaça de la classificació. A Mestalla, des de les 8 en esta sintonia, Sevilla-València. Molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València, Sevilla. Esports 97 El Partit. El teu equip, la teua ràdio. Colaboren Productos Belarte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Y a tot eso, 12 y 47... Eh, tú eh. Tu el Esponja? ¿Y cómo le digo a mí? Eh, Calamardo. Calamardo. Eh, I a tot de ya el Valencia ha de presentar una alineació el domingo contra el Sevilla. En principio todos pensaban que en recuperar Otamendi se tornaría el sistema de tres centrales y dos carriles teniendo en encontrar que no está Barragán, está Cancelo Y Cancelo patix en defensa, va bé en atac, com vos diguen des del primer dia que arribar, els que el veien entrenar mos diuen... La segona va, part de l'altre dia va ser... Va com una fona cap endavant, però darrere està molt verd. En efecte, se va veure que l'Almeria més no és el Sevilla, per cert, Clar, en un principi dius, bueno, pues per, a agarrar, per a cobrir les esquenes, defensa de 3, dos carrilers llargs, un Cancelo, perquè en atac jo Cancelo, però en defensa és Joan, Joao Canguelo, perquè eh, eh, és que eh, estàs en l'aire tot el dia en el cos, <laughs> eh, però no, 4-4-2, en un rombe en el centre del camp, <laughs> eh, defensa de 4, Cancelo dreta, Gaya, esquerra, Otamendi Mustafi en mitch eh, Javi Fuego la parte más defensiva del rombe, la parte más ofensiva sería Dani Parejo, a la derecha estaría eh, Enzo, Pérez y a la esquerra estaría André Gómez y al de estarían Rodrigo y Negredo. ¿Qué vos sembla? A veure... De... de en lo... yo, no, sé. no eh? mira, abans d'entrar estàvem parlant, Dani, i jo, o sigui, tu tens una referència com la tens avui en dia, que és Negredo, i tens un altre tio com és Alcácer, i t'has donat compte de que cada valor que vinga de banda és mitja ocasió de gol, aprofita-lo, tio, com siga, monta-te com te dóna la gana. A mi Tens a gallar jo sol per estan d'acord... Mira, te vaig a dir més. Negredo, el davanter que més a gust juga és en Paco Alcácer. Clar. És una evidència llitgen però perfectament l'ull dels moviments, se, se, però a hores d'ara, a mi la impressió que me dona, igual que fa un mes jo estava dient mm. Rodrigo no està per a jugar i està ah, per a la ah, banqueta, no Paco. vale. sí, ara me dona la impressió, no vaig a dir que no estic a Paco, vaig a dir que per a mi ara Rodrigo està un mm. escalonet per damunt de Paco. Està altra volta ràpid, elèctric, en desborde, en un contra un que a més no, no fugís d'un contra un va per ell, vull dir, està una altra volta, està ja marcant gols, eh, porta tres partits consecutius mm. veient porta, i jo crec que això també s'ha d'aprofitar. I per tant, tenint en compte que Paco i Negredo són els que millor se complementen i ells són els que més a gust juguen, també entenc que ara l'entrenador eh, ha Tabassa la part de darrere, lo dels quatre que jo no ho acabé de veure i ni lo del rombe que no ho acabé de veure, perquè si en algun lloc no veig Andre Gómez és en una banda però bueno, és una cosa meua però sí que és el que en la davantera no veig gens descabellat que Negredo Rodrigo sí que la davantera per a diumenge eh, a mi eh, en principi no m'agrada tampoc eh? no, no m'agrada. Ara, després vas al, va al partit i guanya el València 3-0, doncs què tens que dir res. Ah, no, eh, no, no, Uno, enhorabona. Clar, ah, enhorabona, <laughs> molt bé. No, no m'agrada tant de canvi de sistema eh, perquè el València eh, continua donant la sensació que té una altra cara, que n'hi ha voltes que, que, que no saps què passa, que la cosa no funciona. Crec que n'hi ha que afiançar un sistema, un hipotètic sistema, i a partir d'ahí, quan la cosa funcione bé, Ya fer els que tenga que hacer. Todos estos cambios, Hombre, de moment li que el Valencia está prácticamente en Liga de Campeones, Pero en Champions. Pero a mí al principio no me agrada. Lo del tema de les bandes tampoco m'agrada. Eh, no veig André Gómez. Enzo, está en parlante avanzante de entrar. que en encara no sé qué chua. la verdad. Porque es que ya no sé qué chua. No sé si chua de Javi Fuego, no sé si xua de mi centre ofensivo. no sé si chua per la banda de no sé qué xua. A mi Enzo m'agrada agrada a pero también també que si tú has pagado 25, 25 kilos pero un tío que no es un sis, no puedes acabar fijándolo de sis. <laughs> Es que... mal en plan si que, es que no te, no te y me parece que Enzo ha jugado Bueno, por ejemplo, Por ejemplo, el día del Madrid que va a actuar como a 6, Pero que es que se no se va a Y Y si tienes problemas en el sis o has de optar Por un otro sistema, o has de optar Por fichar un otro 6. Hombre, a mí lo que me da la impresión es que en ese sistema del rombo Es muy variable en un momento del partido porque si fiques a Javi Fuego en de la defensa y tens els dos carrileros. Y esa es una variante en efecto, de la cual ya hem eh, este migdia en el Murciélago. Que no muendo han Fuego pega dos pases enrere, es se claven tres y y tens els dos laterales de llarga Tres en i dos alts. Y una posibilidad Claro, entonces, Pucan entendre-ho ahí. Es un sistema pro elástico Pucan entendre-ho ahí. però bé, jo continuo dient que les bandes, tenint davantes com els que té el València avui en dia són impepinables. Sí, però a, a mi mm, no l'he vist tots els partits, sí que, sí que l'he vist últimament un, una mm -hmm. miqueta més. Mm, jo crec, de primeres, així, com a, com a mm, manament número 1, si tens un, un tio que, que fa gols, l'has de tindre dins. I en aquest cas, per qualsevol cas, dins jo sóc un enamorat del xoc de Paco Alcácer i del, i del, i del futbol que ell té, perquè ell ho fa tot molt senzill però marca molts gols. I ho fa tot molt senzill, no? I a partir d'ahir... dir, Negredo neix santé, vamos, sí. li encanta jugar al costat de Paco Alcácer. A partir d'ahir sí que veig una variant tàctica interessant, mm, però més en el sentit de, de tindre una altra cosa en la banqueta per a canviar-li el signe al partit el fet de no gastar els dos, eh? de no gastar a, a... I això en, en determinats moments sí que pot resultar. És a dir, si tu treus tota l'artilleria, li estàs donant, eh, diríem, tota la informació al teu rival. Mentre que si tu, d'alguna forma, a Paco Alcácer el juntes en Negredo en un moment determinat del partit que a lo millor te pot vindre bé, per a canviar-li Canvies la manera de jugar. li estàs, li estàs donant un altre, un altre perquè n'hi ha moltes maneres de jugar. Jo, jo, jo lo que no crec és en, en, el, en lo dels sistemes... A veure, en un partit mateixa se poden canviar 5 o 6 vegades els sistemes i jo crec que el millor que pot fer un entrenador és treballar l'opció A, l'opció B, l'opció C, l'opció D. Sí, però ha de tindre una clarificada que és la que li dona personalitat una tota a l'equip. La, la que sap de memòria l'equip. Vale. I una A que s'entenga. Vale. I, una, i, I una A, en guany hem tingut un 4-3-3, un 4-4-2, en línia, els 4 del mig. Després hem passat a un 3-5-2. Era la setmana sí, passada, però... la setmana passada un 4-1, 4-1, ja era un 4-4-2 en rompe. Al final dius, "Sí, ni ha un sistema més?" Jo, jo vaig a recordar una frase d'un entrenador a amic meu que sempre me dia, mm -hmm. no? que, els, que els sistemes cap, a, cap darrere són sistemes, cap avant és, és anarquia, i té que ser així, el millor sistema és així, no? I, i jo crec que li donem... Jo crec que periodísticament... Perdona que detalle, però sí, és una frase que hi ha moltes voltes, Nuno, i jo quan tinc que arreglar-li Nuno li arre, i quan tinc que dir... Nuno sempre ha dit, i això és cert, l'entendrem o no i li serà bé o no, que per ara hi tenim clara la idea de futbol, el claro, sistema secundari. Per a mi també, per a mi també, jo estic en ell. Jo, jo els deberes que tant de número és una, és una qüestió que, és, que està molt bé per a posar-la en els diaris. Però, però, a la fi, però a la fi, Dani, els automatismes, si no jugues a un esquema fixe, és complicat que s'agarren. No, els automatismes sí, però jo és que crec que els automatismes, jo li, el que li he vist al València és d'un equip molt treballat, cosa que mm, jo crec que era la gran diferència la gran diferència que uh -huh. tenia, per exemple, en, en l'altre, no? Uh -huh. en, en Emery. Emery treballava determinades cosetes, que sí que el veies que estava treballat, però jo al València el veig molt treballat. Jo l'altre dia va veure tota la segona part contra l'Almeria i era un constant i constant, i sobretot en molt de xoc de bandes que a mi, per exemple... Va canviar totalment, la primera part intenta entrar al tiquitaca per disc, no, no, això juga Paco, no bola, i eh. la segona part, jo definitivament, la veure, se, la no se la juga, lleva a Jaifogo, que estava de sobre en aquest sistema, és quan emergeix novament la figura de Dani Parejo, Dani Parejo comença a catalitzar el joc del València de futbol, comença a obrir-lo per bandes, i a la fi comença el València a desequilibrar volcant el camp a la dreta, el joc, Cancelo, que és qui fica tres o quatre sentades consecutives i, I bones. Fi, i, a, I bones, i a la fi, <laughs> que vulguis que no és un detall... Home, gran, gran detall. I a la fi, quan l'Almeria veu que per a dreta està desequilibrat el partit, ja comença a tindre que juntar-se i a bascular, ja comença també a deixar l'esquerra lliure i comença a entrar Gallat, que és el que a la fi te fa la centrada del gol jo crec que, que eh, és molt important. És un, és, un, és un partit de molta intensitat el del diumenge. El València té que jugar al 100% completament en, en, en la intensitat que vas veure el dia al Madrid, el, el dia que va jugar el Madrid. I també necessita força en el mig del camp. Eh? Sí, sí, i jo, jo penso dues coses. Una, reforçar el mig camp, això és molt important, i també el Sevilla, el que li ha vist esta temporada és un equip que juga també molt per bandes Sí, claro. Si, si, te fixes en el Sevilla, és un equip que juga molt per banda. Jo crec que és eh, eh, un equip que, que pega, perquè el Sevilla és un equip que, que, que pega, el València té que pegar també, i sobretot el tema de la intensitat, de veure els jugadors igual que el dia al Madrid, en la intensitat per concentració total. Però jo, jo crec que no és necessari perquè jo crec que la, la van a tindre, jo crec que són conscients de la importància. La van a, jo espero que sí, perquè l'altre dia contra l'Almeria és el que tu erres en la concentració Y también me dona que, igual que antes tiró de una flor, ahora tiene una pedra. Nuno erra completamente en el sistema de la primera part y Nuno erra completamente en marcaches de los corners. Tú el, en el corner, eh, André Gómez no puede estar marcando a Tomer Gemet maya en la vida. Pero no es que marcan uno, es que marca marcan tres corners. Y en tres corners, en uno, uno arriba de milacre y en dos una cautada de gol y la va al traveser. Cuidado. Eixes coses ni ha que cuidar-les, perquè el Sevilla no te va perdonar la vida com te la perdona l'Almeria. El Sevilla, quan la tinga, fa la barraca. No, té, té, té, més qualitat alt. Té gent dalt que és molt bona, eh? Que té, sí, sí, no, no, té, té grans jugadors. Vaca, Gameiro, eh, Deulofeu, Denis Suárez... Aspas... Eh, Iago Aspas. Aspas, que está llevando més bien bé poquet, Pero bueno. Però sí, no? no? Ara peluquer, no? Eso <laughs> le ha, li ha Reyes, también Reyes, no, Reyes, Reyes, es és eh, Ah, es baixa, no. Reyes y Tremulinas Baisa el, en el Sevilla. Eh, son dos futbolistas importantes porque todos estaban estaban jugando bueno, pues, eh, no ha visto tampoco será enviar porque eh, la Copa África... para que el bochí... <laughs> <laughs> grande. Para que, el bochí del Valencia no estiga Y, per ser hablando de la Copa de África, igual se trobem abans de temps, en tot això que l'entrenador volarà 64 reforços per al mercat invernal, que jo no sé d'on van a trobar 64 reforços, però bueno, eh, vol 3, eh, realment. I jo crec que si, si bé vindrà un com a màxim 2, val? més enllà d'Enzo que ja ha vingut, eh, l'Anès està a punt de recuperar un jugador que no esperava recuperar tan pront i parla de Fegulí. En el dia d'avui eh, eh, Algèria ha palmat contra Ghana. Això vol dir que se li fica molt complicat, no està encara eliminat, però se li fica molt complicada la classificació per a la següent ronda de la Copa d'Àfrica. Se la juga el dimecres contra Senegal. Si no passa, Algèria està fora i figuria a finals de la setmana que ve... Però és fàcil, Dani, per l'Andiop que li fas ahí un bon <laughs> Ah, yo para el niño, mare Sí? No, sí, vamos. Es un partido. De, todas de ¿crees tota manera, recordar la última, la última Copa África que estigué, mm. Creo que torna con tres o cuatro meses pero no? Bueno, a ver eh? No, no, a repetir en cos tornar dos días, més tarde de lo que se esperaba pero sí. una depressió. No, no. en ànima no. En, en, en, no torna, en ¿eh? ànima tornar en, la, en la jornada 2 de esta temporada. Claro, en la jornada 2 es el que vinc a dir. Señores, tenían que avisar-ho Dani, te vas a bé? Me voy me ho he passat bé i a veure si, si el meu llevant más Complicat, eh? Molt complicat, pero bueno, ahí ni a que tindre, ni a que comenzar a sumar. Sí, senyor. Gonzalo, gràcies. De res, home. I Pepe, gràcies. Molt bé. Ho deixem així. Demà Superbàsquet a les 7 més quart i a les 8 del diumenge el Sevilla-València. Senyores i senyors, acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins el diumenge en el futbol.